вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці шестнадцать жніўня споўніцца двадцать пять гадоў з дня смерти элвіса прэслі слыннага караля рок-н-ролу, якім у нас у Беларусі ніколі асабліва не захапляліся гэткі саладжавы пешчаны і разбэшчаны сімбаль амерыканскай мары і спажывецкага грамадства у адным шэрагу з гамбургерам і бойфрэндам лялькі барбі кенам прэсля ніколі не быў кумірам ані ў нашых джазавых ці рокавых маляманаў ані ў людзей паспалітых якія аддавалі перавагу тому джонсу і магамаеву дзіну рыду і абадзінскаму прэсля не знаходзіў у нас сваёй нішы. Ён быў бунтаром, які зарабляў мільёны ў тыя часы, калі сапраўдны музычны бунт ва ўяўленні нашых людзей яшчэ не абуржуазіўся, не ператварыўся ў прыпудраны шоу-бізнес. Можна было або верыць у рок-рэвалюцыю або ў мяшчанскія ідэалы сытага бытнавання. Элвіс добра надаваўся да савецкіх карыкатураў на іхны буржуазны лад жыцця, бяздумны і амаральны свет чыстагану і мы прызвычайныя шукаць у такіх карыкатурах адваротнага кантэксту тут знаходзілі толькі карыкатуру у якую і ператварыўся напрыканцы свайго нядоўгага жыцця гэты тлусты азызлы дабіты наркотыкамі і сексуальнымі вычварэнствамі рок н рольны король Fruit. Тым не менш юбілейная дата, якая па ўсім свеце стала цяпер адной з галоўных тэмаў, наводзіць на нечаканыя супастаўленні і адкрыцці. Элвіс Прэслі, гэты брантазаур рок-н-ролу, трывала асацыюецца з дабітлоўскай эпохай з 50-мі гадамі, за межы якіх ягоны вобраз не сягае. А тут раптам высвятляецца, што памёр ён ажно ў 1977 годзе. Зусім так бы мовіць нядаўна. Мінула сем гадоў з таго часу, як афіцыйна распаліся Бітлз. Ужо адыгралі свае лепшыя творы такія героі постбітлоўскай пары, як Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, а Элвіс яшчэ жывы тры разы змянілася музычная мода а ён не быў паралельным свеце не толькі жыў але і дае рэкордную наведвальнасць на сваіх канцэртах той парою ў менску ўжо гралі сотні а па беларусі тысячы гуртоў якія хіба што з насмешкай называлі сябе вакальна інструментальнымі ансамблямі ужо прамінулі самы пік свае славы песняры і менавіта ў 77 у восені ствараецца гурт сузор'я той самы з якога як кажуць пачнецца гісторыя беларускага року а элвіс яшчэ жывы прычым па-ранейшаму ён самы папулярны і самы прадавальны музыка але ягоных песень не граюць у беларусі мы папросту не звяртаем на яго ўвагі іранізуем з яго альбо нічога пра яго не ведаем акурат у 77 мне даводзілася граць і спяваць у такім самадзейным гурце на менскім заводзе гарызонт чаго толькі мы не выконвалі і з дипропл і з сантаны і свае песенькі на вершы янкі купалы праўда гэта на конкурсах са сцэны а звычайна на танцах у рабочых інтэрнатах гралі рэпертуар заходніх музыкаў пра элвіса ні слова ні згадкі дыстанцыя недзе такая самая як да рэпертуару льва лешчанкі ці кабзона цяпер я думаю што можа быць якраз у такі жнівеньскі вечар калі мы на чатыры галасы раўлі смок он зывата або выцягвалі пранікнёную блэк мэджик вуман то у душной битком забитой народом интернатной зале завода футералов на Менске Мускрайку, как раз у той самый момент, славутый Элвис сказал жонце, что посядить у пробиральни почитая. А про три годины она знойде ягоное распухлое тело побач с унитазом, каля оброненной книги и зразумея, что его больше няма. Жил грешно, помер смешно. не атрымаецца ў мяне ўспамінаў пра Элвіса, хоць шчыра кажучы шкада. Але пра гэта крыху пазней. А пакуль да каго я не звяртаўся з нашых маляманаў з прапановаю паразважаць на тэму, чаму я не люблю Элвіса прэслі, у адказ атрымліваў адмову. А гэта згадзіцеся ўжо інтрыгуе. Да рок-н-рольнага караля ставяцца ў лепшым выпадку абыякова у горшым згадваюць растлусцелага біцюга ў залатых блёстках з саладжавым голасам маўляў што пра яго гаварыць хіба толькі зміцер бартосік пагадзіўся згадаць куміра нязлым ціхім словам ды і тое толькі таму што яго самога часцяком прымаюць за элвісавага двайніка Я николі не быў фанатам Элвіса Прэслі. Ніколі не ўзнікала жаданне адпусціць бакенбарды ці апрануць вострамысы і чаравікі на высокіх абцасах. Для мяне апалегета расейскай аўтарскай песні прэсле ў стыль быў цалкам чужы. Пляцкартны вагон выглядаў нашмат больш прывабна за ніколі неабачаны лімузын. Грубай вязкі шведар значна выйграваў у маіх вачах перад атласным пінжаком. Беламорканал быў мацнейшы і сапраўднейшы за мальбара. А маскоўскія падваротні цікавейшыя за невядомыя хмарачосы. Невядомае шыкоўнае жыццё, якое сімвалізаваў прэслі, у маіх вачах саступала таму суворому і мужчынскаму, якое ўвасабляў высоцкі. Але я выдатна памятаю той момант, калі і як я пачуў Элвіса прэслі. Лето 92 я ў вільні Я ўжо амаль авалодаў гутарковай беларускай мовай і ўжо паспеў закахацца ў старую сталіцу. Мой мозах пераўзбуджаны ад уражанняў, а зрок і слых абвостраныя. Ужо не памятаю, чаго мяне занесла на стары віленскі рынак пад галей. Але неапалітанскую песню ў выкананні прэслі я пачуў менавіта там. Пешна, на вы... Я стаяў пасярод базарнага пылу і сквару і насалоджваўся кожнаю вібрацыяй ягонага голасу. Тым больш маёй ангельскай хапіла, каб зразумець адну фразу: It now or never, зараз альбо ніколі. І менавіта зараз у беларускамоўным тлуме гандлёвых радоў мне раптам захацелася шыкоўнага жыцця, новага беларускага, еўрапейскага, а гэта значыць невядомага дагэтуль жыцця. Я знайшоў той шапік, адкуль круцілі прэслі і набыў сабе касету. My heart was captured, my soul surrendered. Праз месяц у маёй кішэні з'явіўся першы зароблены даляр. Праз год мой гардероб папоўніўся белым плашчом і вострамысамі чаравікамі. Яшчэ праз некаторы час я набыў аўтамабіль запорожац. А любімая касета круцілася ўвесь час і дома і ў машыне, калі я адпусціў бакенбарды і сам не памятаю. І ў думках не было пераймаць караля рок-н-ролу. Памятаю, як выходзячы з нейкага менскага кабака, я ледзь размінуўся ў вузкіх дзвярах з нейкім спадаром пад шафе які пасля хвіліны ўзірання ў мяне сказаў наступнае: А Элвіс, ты що жыў і паміраць не збіраюся, аджартаваўся я. Кожны выходзіць з дэпрэсіі па-свойму хто едзе на прыроду, хто знаходзіць паратунак у гарэлцы. Нехта абкладаецца кніжкамі. Мне ж дастаткова паставіць заезджаную касету з неапалітанскай песняю, каб на нейкі міг вярнуцца ў той падзабыты стан першаадкрывальніка, і дзе словы зараз альбо ніколі гучалі дэвізам, у той час, як большасць марыла пра учора назаўжды. Кожнага разу, як пачую альбо пабачу яго на экране, бярэ крыўда, як жа яго не хапае беларускага матча ў залатым пінжаку, прыгажуна мужчыну на ружовым лімузыне, улюбёнца кабетаў і моладзевага куміра, нахабнага парушальніка канонаў і правілаў, не хапае менавіта зараз. Ніколі у нас ужо было. раскладаючы элвіса прэслі па палічках я бачу што складнікі ягонага скандальнага поспеху ў амерыцы былі і застаюцца складнікамі ягонай паразы ў нас у нас не любяць эпатажу а эпатажу за грошы асабліва у нас не прымаюць усялякіх адхіленняў напрыклад ягонай гіпартрафаванай любові да мамы або ягонай амаль жывёльнай сексуальнасці на публіцы амерыканцы далі яму мянушку Элвіс the Пелвіс Элвіс та застёгнавы сустаў. першым часе і ў Амерыцы старэйшае пакаленне абуралася ягонымі паводзінамі, што аўтаматычна рабіла яго папулярным сярод падлеткаў з духу пярэчання бацькам. Таксама не наша сітуацыя. У нас найчасцей дзеці адмаўляюць куміраў сваіх бацькоў. Відаць, бацькоў гэта таксама падагравае ў іхных прыхільнасцях. А яшчэ Элвіс усім наркаманам наркаман. І за гэта ў нас яшчэ не навучыліся любіць. А вось за што палюбіць маглі б. Нягледзячы на поспех і заробленыя ўжо мільёны, прэслі не стаў адмазвацца ад войска і праслужыў свае два гады. Але якраз гэтага факту з ягонага аблічча і голасу не відаць і не чуваць. А яшчэ Элвіс імперскі герой. Нездарма ён так добра прыжываецца ў расійскім грамадстве і раптам у ягоным імідджы з'яўляецца гэтая зусім расійская рыса, такая сабе разгуляй цыганшчына. Але гэта таксама не пра нас. Кім жа быў Элвіс Прэслі, што яго так любяць, нягледзячы на ўсе ягоныя непрывабнасці крытыкі не без падставаў называюць яго бацькам усёй сучаснай музыкі чалавекам які паламаў бар'еры паміж музыкай белай і чорнай музыкай для старэйшых і падлеткаў паміж музыкай і бізнесам чалавекам які адкрыў шлях битлз і ўсяму таму што ішло з імі і пасля іх It's kismet When two hearts stand still, it's destiny's will, it's kismet. The wheel of fortune spins, round and around it goes. Who will the arrow point to? Only kismet knows. Ён з 35 -го году. Гэта пакаленне караткевіча, аддамчыка барадуліна, раўналеткі таксама Элвіс Прэслі і Ніл Гілевіч. Аднак цяжка ўявіць сабе, каб Гілевіч пісаў нешта пра прэслі ў сваёй паэме родныя дзеці. А прэслі спяваў песню а я лягу прылягу зрэшты наконт песні чаму б і не спявалі ж лэдзепелен эмігранскую песню богдановичу На гэтым прыкладзе добра відаць, што такое рознасць культураў, а што такое выпадзенне з культуры. Пры ўсёй сваёй інакшасці культуры, як такія не мусяць адмаўляць магчымасці перасячэння. Яны могуць ніколі не перасячыся, але самой магчымасці адмаўляць не мусяць скажем калі нрм грае песню радзіма моя дарагая у хардрокавай ці там металічнай манеры і песня сапраўды гучыць дык гэта толькі лішняе пацверджанне яе рэальныя каштоўнасці граюць жа пахавальны марш шапена ў джазавай манеры і гэта гучыць спяваюць беларускія калядкі ў стылі боба марлія і дадатковая энергія з'яўляецца ў тых пракаветных творах зусім не здзівіла б з'яўленне слухачоў прэслі ў рамане чорны замак альшанскі ці ў вершах барадуліна гэта і ёсць магчымасць перасячэння культур бо існуе адзінства культуры увогуле прэслі пражыў сорок два гады небяспечны няшчасны і несмяротны ён пачаў у пятьдесят три поспех прынесла песенька звернутая да мамы Well, that's all right, mama. That's alright for you. That's alright, Mama. Just any way you do, that's alright. That's alright. That's alright, Mama. Мядовы голас, чароўны паўднёвы акцэнт. На сцэне ў яго левая нага б'ецца экстазнымі дрыжыкамі. Вось ён пераломваецца напалам, адкідаючыся назад. Публіка раве і стогне. У прэсе пішуць, што ён мера падзення амерыканскага густу і нават опіум для народу моладзь любяць у ім незацугляную вольніцу жанчыны сняць ягоныя вочы чорныя просто расейшчына нейкая прычым з амерыкі яна распаўзаецца па ўсім свеце упарта абмінаючы маленькую сінявокую краіну на ўсходзе Еўропы у кажуць у войску ён быў сапраўдным салдатам але клопату рабіла ягоная пошта 15 тысяч лістоў у дзень ад закаханых прыхільніц некаторыя з якіх дарэчы скончылі самагубствам прыносячы сваё жыццё ў ахвяру яму і не толькі дзяўчынкі недзе ў ліверпулі быў страсна ўлюбёны у элвіса джон леннан Элвіс і Бітлз сустрэліся ў 65-м. Маладыя куміры завіталі да хаты да старога караля, якому, дарэчы, споўнілася тады 30 гадоў. Джон Леннон напіша пра тую сустрэчу ўспаміны. Размова не клеілася, пакуль усім не раздалі інструменты. І пасля гэтага ўсе разам музыкавалі да паўночы. З тых мемуараў паходзіць і знакамітае выказванне Леннона пра прэслі – калі б не было яго не было б нічога Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. love me tender love me true all my dreams fulfill for my darling I love you and I always will даследнікі прапаруюць не толькі талент але і кроў прэслі. Не тую, у якой пасля ягонай смерці знайшлі ці то 14 ці то 16 відаў наркатычных рэчываў, а тую, што складалася генеалагічна. Сёлета на фестывалі габрэйскіх фільмаў у Таронта паказалі фільм пад назвай Шмэлвіс у пошуках габрэйскіх каранёў караля рок-н-ролу. Гэта імпрэсарыо Элвіса пад псеўдонімам Шмэлвіс сцвярджае, што Элвіс Арон Прэслі быў габрэем. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, cause I don't have a wooden Насамрэч габрэйкай была прабабка Элвіса. Апроч яе крыві у ягоных жылах была намяшаная індзейская, ірляндская ды бог ведае, якая яшчэ але для беларускіх аматараў генеалогіі караля калі б такія знайшліся менавіта гэты габрэйскі след мог бы быць карысным не іначай прывёў бы ён прасцяком у бабруйск як тое было ўжо не з адной сусветнай знакамітасцю дарэчы менеджер спевака том паркер кажа што раіў яму не распаўсюджвацца пра свае карані аднак прыслі наадварот заўсёды падкрэсліваў сваё габрэйства у Musiden, Musiden, zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Магчыма, гэта кожная кроў спявала ў ім сваю песню асобна, бо прэслі вельмі розны, неўтаймоўны і затарможаны, сур'ёзны і шалапутны, разняволена блюзавы і афіцыёзна гімнавы. Вось жа нягледзячы на тое, што ў любым маралітэ гэта быў бы адмоўны герой з поўным наборам адмоўнасцяў, Элвіс застаецца самым папулярным спеваком усіх часоў і народаў і нягледзячы на тое што ён як кажуць усяго толькі ў патрэбны час і ў патрэбным месцы подвярнуўся под руку прадусару які шукаў белага хлопца што спяваў бы чорныя песні нягледзячы на ўсё гэта прэслі застаецца самым рэйтынгавым спеваком у свеце more less fun. A little less fun, a little more fun. Know your mouth and open up your heart. And baby, that is my ring. That is my ring. Песенька называецца «A Little Less Conversation». Яна 18 разоў перамагла ў брытанскіх чартах, а гэта рэкорд. Голас Преслі тут крыху аддае некрафільствам, бо ў новай апрацоўцы ён гучыць як архівны дакумент, як нежывы. Тым не менш такая музыка прыносіць найбольшыя прыбыткі тым, хто прадае яе спажывецкаму грамадству. Пры ўсім гэтым падобныя песні сведчаць, што свет не стаіць на месцы. Элвіс, натуральна, жыў. Хоць нам беларусам наўрад ці ўжо будзе магчымасць аджывіцца на элвісаманіі. Затое бясспрэчна, што рок-н-рольны кароль трывала ўпісаў сябе ў падручнікі гісторыі сусветнай культуры у тым ліку і ў тыя, што выйдуць некалі па-беларуску. Музыка